嗯。 is but tale pentru toată lumea, cu bucurie cântați Bucură-te, bunăvoința Tatălui cel mai înainte de veci. Bucură-te, căpere prea curată a lui Dumnezeu, Fiului celui fără de ani. Bucură-te, locuință umbrită de puterea Duhului Sfânt, de mirare necetată a cetelor încerești, bucură-te spaima cea prea grăsată a puterilor cele întunecate ale iadului. Bucură-te ceea ce ești întâmpinat în văzut de heruvimice cu ochi mulți. Bucură-te cea de care laudele când serafimice cu șase arii bucură de prea bucurea cumpărăm în căruia cu credință ne închinăm și noi neamul creștinesc. bucură de bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul, Sfântul Andrei cu Epifanie, văzându-te în biserică în văzut, rugându-te lui Dumnezeu pentru creștini, a cunoscut că ești Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, și că sunt la pământ, cu credință s-au închinat Sfântului Tău acoperământ, cântând Aleluia. ești născătoare de Dumnezeu Fecioară, pentru apărarea poporului celui drept credincios, pentru aceasta vrășmașii noștri nu pricep cât de puternică este rugăciunea Maicii lui Dumnezeu, însă noi bine știm, dar puternic puternica ta apărare cântăm către Tine cu milință unele ca acestea. Bucură-te prea milostivă mângâirea tuturor celor stârbiți și împovărați. Bucură-te, povățuitoare neadormită a tuturor celor orbiți și rătăciți. Bucură-te și azi cu rugăciunile tale, de grabă potolești mânia lui Dumnezeu cea cu dreptate pornit asupra noastră. Bucură-te ceea ce cu atotputernică amenințarea ta potolești patimile noastre cele rele. Bucură-te puternică citarea cunoștințelor celor adormite. Bucură-te prin care iarul suspină și Duhul plinei răutății tremură. Bucură-te prin care se deschid nouă credincioșilor raiul lui. Bucură-te, bucuria noastră, acoperă-ne prin noi de tot rău, ta încumbrește pe cei ce cu credință și cu evlavie, scapă la prea puternicul tău acoperământ. Căci nu mai ție unia prea sfântă și prea curată mai Maica lui Dumnezeu, s-a dat a se împlini toate cederile tale. Pentru aceasta credincioși de toate vârstele te slăvesc pe tine și pe Fiul tău cântând, Aleluia! Având povestie de milostivire neîmpuținată, Domnului le întins mână de ajutor, născătoare de Dumnezeu Fecioară. Bolnavilor le dai vindecare, celor ce bătimesc alinare. Orbilor vedere și tuturor le dai toate fiecăruia după lui trebuință. Pentru aceasta, cum tărie, surcoală și ocrotirea tuturor creștinilor. Bucură-te, cea din tâi în frumusețarea Sfintelor lăcașuri și atare. Bucură-te, clădirea cea sigură a tronurilor împărătești. Bucură-te, ajutătoare neadormită a căpetenilor de urașe. Bucură-te, arhistrate, că ne-ai oștilor creștinești, Bucură-te, oglindă sfântă a dreptății, pentru judecătorii cei nemitaniți. Bucură-te, minte de săvârșit a văzătorilor, Bucură-te, binecuvântarea caselor și a familiilor celor evlavioase. Bucură-te, bucuria noastră, acoperă Domnișoară, Tu ajută-ne nouă și stând înaintea feței altarului Domnului și ridicând mâinile Tale, roagă-te ca Domnul Împăratul Slavei să cauți la nefrednica noastră rugăciune și să asculte cererile celor ce cheamă numele Tău cel Sfânt și cântă lui Tău. lui Nafi rugându-se și a poruncit soarelui de asta până ce a biruit pe vreșmașii lui. Aude și acum, Domnul Iisus, rugăciunile tale împărăteasă sa Duhului Sfânt. Pentru aceasta și noi păcătoșii, nădăjduim la acoperământul Tău, Îndrăznim atâtație ca Maicii lui Dumnezeu, unele ca acestea. Bucură-te cea luminată de soarele cel veșnic, care ne luminezi pe noi cu lumina cea neînserată. Bucură-te, ceea ce a luminat în pământul cu strălucirea preacuratului tău suflet. Bucură-te, Ceea ce ai veselit toate cerurile prin curăția trupului tău, bucură-te, acoperământul și păstrarea Sfintelor lăcașuri ale lui Hristos. Bucură-te, luminarea și înțelepciunea păstorilor, celor credincioși ai bisericii. Bucură-te, slujitoarea monahilor și a monahiilor care ne încetați slujesc lui Dumnezeu. Bucură-te, liniștea cea netulburată a bătrânilor celor evlavioși. Bucură-te, veselia cea tainică a fecioarelor și a văduvelor ce trăiesc în curăție. Bucură-te, bucuria noastră, Acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău foc. Bucură-te, bucuria noastră! care când asupra lui Amalim, când ridica mâinile Israel, biruia ea când le lăsa în jos, atunci Amalim când vincea. Însă ajuta de cei ce îl sprijineau la birui pe vrășmași, tu însă, Maica lui Dumnezeu, ridicând mâinile tale la rugăciune, pașii creștinilor și ei scot nebiruit nouă celor ce scântăm. rog pe tine, cetele Sfinților, stând în văzduh în biserica Blahenei, ridicând mâinile la rugăciune către Fiul tău și Dumnezeu. Iar arhanghelii cu îngerii cântau ție cântare de mulțumire. Deci prin mâinile tale cele mai sfinte decât ale lui Moise, Întărește-ne și pre noi, cei ce cu milință cântăm ție. Bucură-te ale cărei mâini sunt ținute la rugăciune de însăși dragostea și milostivirea ta cea către noi. Bucură-te că înaintea ta nu poți să stea vrășmașii noștri văzuți și nevăzuți. Bucură-te ceea ce izgonești din sufletul nostru patimile și poftele cele rele și spurcate. Bucură-te ceea ce fără de adresi pe mâinile tale focul cel dumnezeesc al lui Hristos și pe noi cei rești ne-a prins cu el. Bucură-te, aleasă cununarea celor ce cu întreagă înțelepciune se luptă împotriva patimilor. Bucură-te, convorbirea cea de-a pururea cu cei ce se nevoiesc în poși în tăcere. Bucură-te, gravnică ajutătoare a celor obosiți de mânire și de întristare. Bucură-te, ceea ce ne dai harul mirinței și al rădării. Bucură-te, bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău, omofor. Bucură-te, bucuria noastră, acoperă roditor al Harului celui neînfuțitar și al miilor tale, s-a arătat Sfântul Romano Dulce Cântătorul, când în vis a primit de la tine o foaie de hârtie spre mâncare, prin care înțelepciindu-se a început a cânta cu înțelepciune într-o slava ta. Și a scris laude Sfinților cântând cu credință. Preasfintare Fecioara lui Dumnezeu din aurora dreptății soarele și la adevărat, luminăm pe toți cu înțelepciune de la Dumnezeu Fiul Tău și aducând la cunoștința adevărului pe cei ce cu credință ție. Bucură de ceea ce ai născut cu trup pe Hristos, puterea și înțelepciunea dumnezeiască. Bucură de ceea ce ai rușinat, înțelepciunea cea deșardă a lumii acesteia. Și pe cei orbiți de dâns ai povățuit și la calea mântuirii. Bucură-te, păstrarea dreptei credințe și învățătoarea dogmelor celor ortodoxe. Bucură-te, ceea ce taie resturile și rădăcirile cele pierzătoare. Bucură-te, ceea ce știi cine cu a nevoia de prevăzut și la vremele spui celor ce au nevoie de ele ceea ce rușinez pe cei mincinoși și ghicitorile cele deșarte. Bucură de ceea ce în ceasul nedumerilor ne pui minte gândul cel bun. Bucură-te, ceea ce ne oprești la deprinderile cele vătămătoare și de la poftele cele rei. bucură-te, bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul, cu cinstitul tău, omofor. Bucură-te, bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot Domnul a tot văzătorul și îndelung răbdătorul, voi să arate adâncul cel nemărginit al iubirii sale de oameni. Te-a ales pe tine pentru a fi lui Maică și te-a făcut pe tine creștinilor amărătoare nebiluită, căci după judecata lui Dumnezeu, chiar de-ar fi cineva vrednic de o sândă. Totuși, prin apă, apocărământul sau cel puternic, caută vreme de pocăință, अभिनय चयाच दयालुता ज्ञाता नेभ्ये दिव्यकालचरा aduce laudă, pentru că ești cu adevărat Maica lui Dumnezeu și apărătoarea tuturor Creșterătorul ce se roagă ție și cheamă numele meu într-un ajutor, ca să nu plece nimeni de la fără. Hare उधर छूने से निकाला है Predarea Maicii Măcilor Născătoare de Prunt, Bucură-te, Maică, काम मैं मधुर ना सरकन से गोपुर त्रिटा पुण्या कुबेर मंत्र